svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir burts F, F, franciskāņu garīgums. Ticības piedzīvošana saskaņā ar Asīzes Franciska principiem. Franciskāņu garīgumu raksturo kristocentrisms, emocionāls dieva mīlestības pārdzīvojums, uzticība baznīcai un centieni saskaņot ķermeni ar garu. Franciska ceļā jāsako nabadzības, pazemības un paklausības garā. Svarīgi ir būt dzīves priecīgam, būt par brāli visiem, pat dzīvniekiem mazliet no vēstures. Tātad 1209. gadā Svētais Francisks jau bija ieguvis mutiskas regulas apstiprinājumu no pāvesta Inocentī III. Tā kā regula nebija pierakstīta, tad 1223. gadā bija vēlreiz jāgriež pie pāvesta, nu jau cita pāvesta, Honorija III, ar lūgumu apstiprināt rakstīto regulu 1226. gadā, kad nomira Francisks, klosterī bija apmēram 5000 brāļu. Tāds skaitlis bija pateicoties dibinātāju novatorijām idejām un brāļu radikālismam. Brāļi visu laiku ceļoja. Viņiem nebija pastāvīgas mītnes vietas. Viņi bija dažādās provincēs, un tos vadīja ģenerālais ministrs bet terminoloģija un struktūra arī vēl nebija pilnībā izveidojusies. Brāļi satikās Porcijunkulā, eņģeļu diamātas paznīcā uz kapitulu. Brāļi pildīja dažādus uzdevumus, prediķošanu, zinātnisko darbību, misiju atgentes. 15. gadsimtā atdalījās konventuālie brāļi – Ko tad nozīmē vārds konventuālie? Vārds konventuāli nozīmē dzīvot kopā. 1517. gadā tika dibināts kapucīnu atzars. Mūsdienās pēc reformas ir izveidojušās vēl viens atzars – Franciskāņu atjaunotne, kuras dibināšanas gads 1987. gads. Vēl ir bezvainīgās Marijas franciskāņi, kas radās Itālijā 1970. gadā, kā atzars no konventuāliem franciskāņiem, lai pilnīgi sevi veltītu bezvainīgajai Marijai. Tas, kas arī raksturo franciskāņus, tas ir habits ar nu, dažādas krāsās, bet ar kapučs. Kapucis, kas ir pazemības un nabadzības zīmē. No otras puses, varam teikt, ka franciskāni tā ir tāda ģimene, konsekrētās dzīves ģimene, kurai visvairāk vairojas un sadalījies. Viens no Gregoriskas universitātes profesoriem jaukoja, ka tas ir laikam harizmas iekšējais, vairoties un dalīties. Bet īstenībā varam teikt, ka daudz vairāk kongregāciju nu nekā to, kā mēs minējam. Tradicionāli ir trīs ordeni. Vīriešu ordenis, kurš arī sadalījies, mēs minējam to, sieviešu klariskas, svētas klāras ordenis, kuram arī ir dažādi zāri un trešais ordenis, kurš apvieno lājus. Cilvēkus, kuriem nav svetsolījumu. Tomēr viņi grib dzīvot pēc tādā pašā garīgumā, kas dzīvoja svētais Francisks. Un bieži vien bija tā, ka ar laiku dažādas trešā ordeņa cilvēku grupas gribēja arī kļūt par mūkiem vai mūkienam, par klostermāsam, un tādā veidā veidojas dažādas kongregācijas. Ne tikai Svētā Franciska vai laika vai vispār viduslaikus, bet arī pēc tam, īpaši 19. gadsimta un 20. gadsimta sakumā kur daudz kongregāciju arī ar habitiem un bez habitiem dibināja franciskāni, lai kalpotu vai atbildētu pareizi uz mūsu laiku izaicinājumiem. Tas nozīmē īpaši situācijas, kur baznīcā nevarēja brīvi strādāt vai kalpot cilvēkiem. Tur tādi cilvēki, kuri konsekrēti, varēja rūpēties piemēram par, par bērniem, par atraitnēm, par cilvēkiem, kuri ar, ar speciālām vajadzībām un tam līdzīgas misijas pildīja. Jūs esat trešā ordeņa. Jā. Ko jūs mūsdienās runājat par paklausību, par principiem? Nu, es esmu pie trešā ordeņa, bet mēs esam konsekrētās māsas un mēs dzīvojam klosteru mājām. Nu, un sievietēm jau vispār ir grūtāk kalā dzīvot vai kur citur. Mums ir normāla māja. Mums ir noteikums tāds, ka nav jādzīvo kā pēdējiem nabagam, jo mēs eh, strādājam dažādās iestādēs. Liela daļa no mums ir skolotāji, katekēti, Mums ir atbilstoši jāģērbjas, lai mēs, mm, mēs esam tā kā slēptās māsas, lai arī visi neredzētu, ka tādi noplīsuši ubaki tur nāk un sludina to katehēzi. Ja? Mēs ģērbjamies tā kā vidēji ģērbjas pārējie cilvēki. Un dzīvojam mājās arī, un tā mums ir noteikts vidēji, vidējā līmenī. Ja? Ne bagāti, ne, ne galīgi nabadzīgi, bet vidēji. Bet tas ir atkarīgs arī no tā, cik māsas pelna jo mūs neuztur baznīca, mēs pašas sevi uzturam, palīdzam vēl iespēju robežās arī nabadzīgākiem par mums e, un, un dalāmies ar savu to, ko mēs nopelnam. Un mums ir arī tāda tēze vēl arī, ka katrs rādnieks ir savas algas cienīgs. Un tad tik, cik mēs nopelnam, saliekam kopā un tad mums veidojas arī tāds īpašums, kas nav mums pašām. Mums pašām nepieder nekas. Tad, zinām, veida nabadzība ir. Mums nav sava īpašuma, bet tas kopīpašums ir. Un mēs dzīvojam tādu normālu dzīvi. Jautājums par franciskaņu nabadzību. Jārunā vispirms par visu struktūru. Pirms tam visi e, mūki, kā benediktīni un tā tālāk, viņiem bija lieli klosteri, kuru bija nu, jārūpējas kādā veidā. Tad, tad apkārt bija zeme, bija arī cilvēki, kuri tur strādāja. Tā feudāla struktūra bija ļoti stingra ļoti, un ļoti nu, tāda, teiksim, maz evangeliska. Franciskāni, lai uzturētu savus klosterus vai kopienas, viņi ubagoja. Tāds stils e, saucā par e, mendikantiem, tie, kuri ubagoja nevis savacā mantas vai zemi vai citas bagātības, lai uzturētu savu kopienu, bet ir gatavi mierināties ar to, ka cilvēki viņiem dod, neraugoties uz to, vai bija daudz vai maz. Varbūt tas nav patiesas notikums, bet kaut ko izsaka. Divi brāļi, tātad franciskānis un dominikānis, pastaigājušies. Un viņi nonākuši pie upes. Franciskāniem, protams, bija tikai zandalīts kājās, bet jezuītam bija šņur zābaciņas ašņorēti. Un franciskānim nekas nebija līdzi, nu, jezuītim bija, viņš bija nodrošinājis sevi. Un tad Franci... jezuīts teica tā, paklau brāli, tev viegli tos apavus noģēt, paņem man pār plecu un pārnes pāri, kamēr es atšņorēšu. Un Franciskāns gājis, un viņam bija grūti, un upes vidū viņš teica, tā, tev droši vien ir nauda līdzi. Jā, es nedrīkstu nest naudu, man ir nabadzības solījums. Un viņš ielica savu brāli upē. Pēc koncila Vatikāna otrā princips ir tāds konsekrētiem, ka visiem konsekrētiem raugoties uz to, ar kādu ar kādu garīgumu viņi dzīvo, jādzīvo no savu roku darba. Un tas ir princips, kuru seko nu, visas kongregācijas. Galvenais mērķis ir, lai nestrādātu, lai nopelnītu. Tas nozīmē, lai tas darbs kļūtu par mērķi, lai savāktu vairāk naudu vai vairāk mantu, bet lai uzturētu savu kopienu un uzturētu savu apostulātu. Tad, kad svētais Francisks iestājās klosterī, tad pirms tam viņš jau bija saņēmis šo aicinājumu no Dieva, un eh, viņš iegāja noliktavā, tēvs bija auduma īpašnieks un ražotājs, uzņēmējs, ja viņam bija ļoti daudz audumu, un viņš redzēja apkārt ļoti trūcīgus cilvēkus, ļoti nabadzīgus, kuriem nebija ko ķerpēt mugurā, un, ja bija, tad tas bija ļoti nabadzīgs. Viņš gribēja dalīties. Viņš paņēma no noliktavas un deva nabadzīgajiem. Tēvs, protams, bija ļoti dusmīgs, jo viņš bija ilgi krājis. Viņš teica, tā, es tevi uzturēju, un viss darīju, un tu tagad vēl dalīji to mantu. Un Francisks teica, nē, man neko no tevis, viņš pat tā kā dzināja ārā savu dēlu. Viņš teica, man neko no tevis teikt nevajag. Viņš noķēra visas drēbes nost, jo tās ir tavas. Un aizgāja tāds, kā piedzimis. Bieži vien domājam par tādu nabadzību un par tādu radikālismu, kādā nonkonformisma formā. Šobrīd arī ir tādi radikāli, kuri grib mainīt pasauli, mainīt visu, mainīt politiskas struktūras un cilvēcisku mentalitāti. Svētais Francisks nebija nekāds ideologs, nekāds celebrīts. Ne... Viņš gribēja vispirms pazīt Jēzu Kristu un e, pieredzēt šo e, Kristus krustu. Tāpēc beigu beigās viņš dabūja tas krusta zīmes savā ķermenī, stigmatus. Tāpēc cilvēki, kuri to redzēja, par Svēto Francisku domāja, ka pat tādu otru Kristu parādījās starp cilvēkiem, lai parādītu īsto nu, nabadzības jēgu un, un arī ciešanas jēgu. Lai cilvēki neaizmirstu, lai ticība un e, kristiešu tradīcija nekļūtu tikai par ideoloģiju, tikai par tādu folkloru. Svētais Francisks līdz šim arī iedvesmo daudz cilvēku. Nu, starp dažiem pavests Francisks, kurš pieņēma šo, šo vārdu, tieši no Svētā Franciska no Asīzes. Viņš pats ir jēzuīts. Un viņš ir uzrakstījis arī viņa franciskāņu ietekmē Laudāto Sī darbu, kurš arī runā par, par mīlestību pret dzīvniekiem, par pasaules glābšanu, ekoloģiski tieši par ekoloģiskām krīzēm un, un par šo visu, kas bija tieši ļoti raksturīgs arī Franciskam. Un vēl ļoti interesanti, ka Franciska moto Franciskaņu moto ir paks, et bonum, miers un labums. Tā kā viņi arī būdami tādi nabadzīgi un, un, un gatavi ciest, pieņemt, mīlēt arī dzīvniekus un tā tālāk, viņi nes tādu mieru pasaulē. Tā kā šis raidījums ir mums arī gan par dominikāņiem, gan franciskāņiem, tad es vēl gribētu pieminēt, ka Franci, Dante jau ir savā dievišķajā komēdijā rakstījis, ievietojams Francisku un Dominiku. Tad viņš uzsvēra, ka Francisks apprecēja nabadzības kundzi. Nabadzības kundze. Viņam nebija sieva, bet nabadzības kundze. Tas ir metaforiski. Ja? Bet Dominiks apprecēja gudrības kundzi, ticības kundzi. Ja viņš bija tas, kas visus gribēja atbrīvot no herēzēm. Tā tad te parādās arī tas garīguma, garīguma atšķirība. Un ir tāds interesants stāsts, arī leģenda par Francisku, ka tajā vietā, kur viņš dzīvoja, ir bijis ļoti dusmīgs vilks. Un viss daudzas reizes bija arī sakodas cilvēkus, un pat bija miršanas gadījumi. Un Francisks gāja viņu parunāt. Viņš aizgāja, viņš runāja ar viņu. Un vilks atnāca viņam līdzi tā kā sunīts uz ciemata. Cilvēki bija nobijušies, bet redzēja, ka vilks ir nokaunējies. Mazliet par kapucīnu vēsturi Latvijā. 1929. gadā Latvijā tika nodibināts pirmais kapucīnu klosteris Skaistkalnē, mūsu otrajā svētvietā, kur šobrīd ir tik ļoti atplaukusi bet 1933. gadā metropolīts Antonijs Springovičs uzticēja kapucīniem rūpes par svētā Alberta draudzi Rīgā, kur arī šobrīd kapucīni mīt. 1936. gadā kapucīni uzcēla klosteri Viļakā, bet 1937. gadā Par kapucīnu priesteriem kļuva pirmie latvieši - tēvs Pēteris, tēvs Pāvils, īstajā vārdā Jāzeps Savickis un tēvs Andrejs, īstajā vārdā Jānis Pavlovskis, kuru daudz no nu mums redzējuši. Arī man bija tā laime viņu vēl redzēt un piedalīties viņa bērēs. Atmodas laikā viņš aizgāja pie Dieva. Bet 1940. gadā, kad PSRS okupēja Latviju, ordeņa darbība tika aizliegta – Visi mūki tika represēti, un 1991. gadā savukārt kapucīni atgriezās Rīgā, Svētā Alberta baznīcā, bet 1996. gadā arī Viļakā. Tātad viņus jūs varat sastapt Latvijā, un tur viņi arī strādā Alberta baznīcā. Franciskīņiem grēksūdzes un putniņu dziedājārām dziedāja ļoti skaisti, bet viņš nevarēja sadzirdēt, ko saka grēku slēdzētājs. Un viņš atvēra logu un teica, mīļie putniņi, tagad uz mirkli apklustiet. Pēc tam varēs atkal dziedāt, es nedzirdu, ko saka grēksūdzētājs. Putniņi esot apklusuši. Svešvārdu ievārījums ja Raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem.